Видение 21 века Джимом Роном. Беспрецедентные возможности. В любой сфере, которую вы можете представить, для любых усилий, которые вы готовы приложить. Беспрецедентные возможности. Конечно, наряду с вызовами жизни, с которыми мы всегда сталкивались. Это новый день, это новый путь, это новая арена действий в масштабах страны и для каждого лично – Ничего подобного раньше не было. Беспрецедентные возможности. Теперь второе. Острая конкуренция 21 века. Сейчас это называется мировая конкуренция. Не просто человека с человеком, или компании с компанией, или отрасли с отраслью. То, что происходит на другой стороне планеты, сильно влияет на эту сторону. Так что это игра мирового масштаба. Сейчас это один из наших шансов играть в такую игру. Я путешествую по всему миру. Это невероятно. Уезжаю из Лос-Анджелеса, и 14 часов спустя я уже в Токио. Пять раз покормили, показали три фильма, и вы уже там. Это стало так просто. Я летаю Конкордом. Три часа, Лондон, Нью-Йорк. Это удивительные времена. Через 10 дней я буду в Южной Америке, в Аргентине, Венесуэле. Удивительно. Самолеты летают повсюду. Все время, даже ночью, самолеты летают между нашими странами, доставляя нам товары и услуги, фрукты и овощи со всех уголков мира. Это невероятно. Это удивительные времена, беспрецедентные возможности, но острая конкуренция. Итак, вот что вам необходимо, чтобы быть действительно успешным в 21 веке. Номер один – разнообразные знания и навыки. К счастью, мы поговорим о некоторых из них на этом семинаре. Не ограничивайте себя в 21 веке только одним навыком. Если вы хотите процветать, будьте плодовитыми. Если вы хотите расти, достигайте больше, чем вам нужно для самого себя – Нарабатываете больше, чем один навык. Это также мое ощущение теперь, когда я путешествую по всему миру. Очень хорошо, когда вы знаете больше, чем один язык. Изучайте разные языки. Мой отец разговаривал на немецком, когда я был ребенком, но никогда не учил меня ему. Моя мама была англичанка, но она также владела французским и тоже никогда не учила меня ему. Я мог тогда выучить три языка одновременно – эти дополнительные языки очень полезны. Я как-то спросил учителя, сколько языков может выучить ребенок? Вот что он ответил. Столько, скольким вы будете его учить. У детей нет недостатка в способностях, у них нет недостатка в воображении, у них точно нет недостатка в любопытстве, у них есть только недостаток в учителе. Так что если вы думаете, что изучение языков – это уже пропущенный этап для вас, то запишите следующее. Дайте языки как подарок своим детям. Еще один язык а потом еще другой язык. Когда я выступаю в скандинавских странах, они там все знают несколько языков. Я веду семинары на английском, так как они все знают английский. В скандинавских странах вы обязаны изучать четыре языка, период обучения в школе и институте. Три языка определены программой, а четвертый вы выбираете сами. Так что по завершении своего образования в скандинавских странах вы владеете четырьмя языками, что является огромным преимуществом, если вы живете в Европе. Хотя это огромное преимущество в любом месте – знание дополнительных языков. Некоторые из моих бизнес-коллег, зарабатывающих ежегодно миллионы, многие из них говорят не на одном языке, на нескольких. Майкл Коль знает сколько? Семь языков – очень забавно путешествовать по миру вместе с Майклом, потому что он может разговаривать везде и со всеми. Он просто все языки знает. Это дар. Дар, который вы должны дать своим детям.